I ono jača i ispravi se na svojoj stablici, izazivajući divljenje sijača. Da bi on s vjernicima najedio nevjernike, a onima koji vjeruju, i dobra djela čine, Allah obećava oprost i nagradu لمن طلل أسائله معطلة منازله غدا ترأيته تنعى أعاليه أسافله لمن طلل أسائله معطلة منازله غداة رأيته تنعى أعاليه أسافله Studio za medijsku produkciju Sebil vam predstavlja komplet kaseta Rijadu Salihin, vrtovi pobožni. Poslušajte hadise časnog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. وما من مسلك إلا وريب الدهر شامله فيصرع من يصارعه وينضل من يناضله Vrijednosti abdesta Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Kada musliman abdesti, pa opere svoje lice, spadnu mu s lica, sa posljednjom kapi vode, svi grijesi koje je počinio, očima gledajući. Kada opere svoje ruke, spadnu sa njih, sa posljednjom kapi vode, svi grijesi koje je rukama počinio. A kada opere svoje noge, spadnu sa njih, sa posljednjom kapi vode, svi grijesi koje je nogama počinio. Tako da, nakon abdesta ostane čist od grijeha. Hadis bilježi imam muslim. Omer radi Allahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ko od vas abdesti pa abdestu potpuni a zatim kaže vjerujem da nema drugog Boga osim jedinog Allaha koji nema druga i vjerujem da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik, bit će mu otvorena osmjera džennecka vrata, da uđe na koja hoće. Hadis bilježi imam muslim. Vrijednosti ezana Ebu Hureyre, radi Allahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Kada bi ljudi znali vrijednost ezana i prvog safa, a zatim morali kockom određivati ko će zaniti ili u prvi sav stati, oni bi to činili. A kada bi znali vrijednost ranjenja na namaz, oni bi se u tome natjecali. A kada bi znali vrijednost jacije i sabaha u džematu, oni bi na njih dolazili, pa makar pužući. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Muavija, radijallahu an, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Mu jezini će biti najdužih vratova na sunjem danu, s najvećom nadom će iščekivati Allahovu milost. Hadis bilježi imam muslim. Abdullah ibn Abdurrahman pripovjeda da mu je Ebu Sejid al-Hudri radijallahu an rekao Vidim da voliš ovce i pustinju, pa kada si sa svojim ovcama ili u pustinji htjedneš za namaz ezan proučiti, podigni svoj glas, jer sve što čuje glas mu jezina, bio čovjek, džin ili nešto drugo, svjedočit će mu na sudnjim danu. To sam čuo od Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Kad izbilježi imam Buhari. Džabir, radijallahu anh, navodi, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ko kaže nakon proučenog ezana Allahu, gospodaru ovog poziva savršenog i namaza uspostavljenog podari Muhammedu najodabranije mjesto u džennetu i proživi ga na hvale dostojnom mjestu koje si mu obećao. Zaslužio je moj šefat na sudnjem danu. Hadis bilježi imam Buhari. Enes radi Allahu anh navodi da Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao primjena je dova koja se prouči između ezana i kameta. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Vrijednost namaza Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Šta mislite kada bi pred vratima jednog od vas bila rijeka u kojoj bi se on pet puta dnevno okupao da li bi imalo prljavštine na njemu ostalo? Ne bi, odgovoriše prisutni. A poslanik sallallahu alihi wasallam dodade To je primjer pet dnevnih namaza s kojima Allah priše počinjene grijehe. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ibn Mesud, radijallahu an, pripovjeda da je jedan čovjek poljubio neku ženu, pa je došao i obavijestio o tome Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Tada je uzvišeni Allah objavio ovaj ajet. I obavljaj molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći dobra djela zaista poništavaju loša. Čovjek tada upita, je li to vrijedi samo za mene? A poslanik sallallahu alihi vasallam odgovori, za sav moj umet, kad izbilježe imami, buhari i muslim. Ebu Hureyre radijallahu an navodi da Allaho poslanik sallallahu alihi vasallam rekao, Nad vama najizmjenično bdiju meleki dana i meleki noći, a smjenjuju se na sabahskom i kindijskom namazu. Zatim se oni koji su s vama noćili penju na nebesa, pa ih Allah pita, a on najbolje zna. U kakvom ste stanju ostavili moje robove? A meleki odgovore, ostavili smo ih da klanjaju, a i zatekli smo ih da klanjaju. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Od Džerira ibn Abdullaha radi Allahu an se prenosi da je rekao Bili smo kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam pa on pogleda u mjesec objaše noć punog mjeseca i reče Zaista ćete vi gledati vaše gospodara kao što gledate ovaj mjesec nikakve tegobe nećete osjećati. Pa ako ste u stanju da vas ne prođe namaz prije izlaska sunca i namaz prije njegova zalaska, onda to radite. Had izbilježe imami, Buhari i muslim. Burejde, radi Allahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alihi vasallam rekao Ko ostavi kindijski namaz propala su mu njegova dijela. Hadis bilježi imam Buhari. O naredbi čuvanja propisanih namaza. Ibn Omer radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahu poslanik klanjali namaz i davali zekat, pa kada to učine, zaštitili su od mene svoje živote i svoje imetke, osim kada to islam zahtjeva, a račun će Allahu polagati. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Džabir, radi Allahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, između čovjeka, širka i nevjerovanja je ostavljanje namaza. Hadis bilježi imam muslim. Od šekika Ibn Abdullaha se prenosi da je rekao Ashabi Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam nisu ostavljanje ni jednog dijela smatrali nevjerstvom osim ostavljanje namaza. Hadis bilježi imam tirmizi. Ebu Hureyre radi Allahu an navodi da Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Prvo zašto će čovjek biti pita na sudnjem danu je namaz. Pa ako mu bude ispravan i primljen, bit će spašen. A ako mu namaz ne bude primljen, bit će upropašten. A ako mu budu nedostajali neki fazovi, uzvišeni Allah će reći, pogledajte, ima li šta kod ovog mog groba od nafila, pa će mu se s njima nadopuniti ono što bude falilo od farzova, a zatim će biti pitan za ostala djela na isti način. Hadis bilježi imam Tirmizi. إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه نتيأسا فإن الفارج الله Vrijednost obavljanja namaza u džematu. Ebu Hureyre, radi Allahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Čovjekov namaz u džematu vrijedniji je od njegovog namaza u kući ili dućanu u kojem radi za dvadeset i nekoliko puta. To je zbog toga što kada čovjek lijepo uzmi abdest i krene u džamiju sa isključivom namjerom da klanja namaz u džematu, svakim njegovim korakom povećava mu se po jedan stepen i briše po jedna pogreška, sve dok ne uđe u džamiju. A od momenta kada uđe u džamiju, računa mu se da je u namazu sve dok je u džamiji zbog namaza svakog od vas meleki blagosiljeju, dokle god se nalazi na mjestu na kome je klanjao, govoreći, smilujemo se Allahu, mu i primi njegovo kajanje, sve dok čovjek ne izgubi abdest i time uznemiri meleke. Hadis bilježe imami, buhari i muslim. Od Ebu Hureyre, radi Allahu an se prenosi da je rekao, Došao je slijepac Allahovom poslaniku sallallahu alihi wasallam i rekao Allaho poslaniće, ja nemam vodiča koji bi me dopratio do džamije, a zatim je tražio od poslanika sallallahu alihi wasallam da mu dozvoli da klanja u kući, pa mu ono dobri Ali kad se ovaj udalji, dozva ga i upita, čuješ li poziv na namaz? Da, odgovori slijepac. Onda mu se odazovi doda poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Hadis bilježi imam muslim. Od Ibn Mesuda radijallahu an se prenosi da je rekao Ko bi želio da sutra sretne uzvišenog Allaha kao musliman, neka čuva ove namaze, jer će biti prepoznat po njima. Zaista je uzvišeni Allah propisao vašem poslaniku, sallallahu alihi wasallam, upute i sunnete namazi se ubrajaju u upute. Ako vi budete klanjali u vašim kućama i izostavljali džemat, tada ćete ostaviti sunnet vašeg poslanika, sallallahu alihi wasallam. A ako ostavite sunnet vašeg poslanika, zalutat ćete. Kaže Ibn Mesud, radijallahu an, znam da mi, ashabi, nismo izostavljali namaz u džematu. Izostavljali su ga samo poznati munafici. Hadis bilježi imam muslim. Ebu Derda radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Trojicu ljudi bili u selu ili u pustinji koji ne obavljaju namaz u džematu, šeitan je već savladao, pa se držite džemata, jer vuk jede ovcu koja se odvoji od stada. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Kada se prouči kamet za namaz, nemojte trčati, nego dođite hodeći i budite smireni. Ono što stignete, klanjajte sa imamom, a ono što vas maši, upotpunite. Hadis bilježe imami Buhari i muslim. Osman radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alihi vasallam rekao ko klanja jaci u džematu kao da je klanjao pola noći, a ko klanja još i sabah u džematu kao da je klanjao cijelu noć. Kad izbilježi imam muslim. Ebu Hureyre radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Nema težeg namaza munaficima od sabaha i jacije, a kada bi znali šta je za sabah i jaciju pripremljeno od nagrade, dolazili bi da ih obave u džematu, pa makar pužući. Hadis bilježe imami, buhari i moslim. Enes radijallahu an navodi, da Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Poravnajte vaše safove, jer zaista je poravnavanje safova dio cjelovitosti i potpunosti namaza. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Džuma Ebu Hureyre, radi Allahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Najbolji dan u kome sunce izađe je petak. U petak je stvoren Adem, alaihissalam. Na taj dan je uveden u džennet i tog dana je izveden iz njega. Hadis bilježi imam muslim. Selman el Farisi, radijallahu an, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Svaki čovjek koji se okupa petkom, namiriše uljem ili mirisom, ode u džamiju ne rastavljajući dvojicu svojim hodom ili sjedanjem, zatim posluša imamov govor i klanja što mu je propisano, bit ćemo oprošteni mali grijesi između te i sljedeće džume. Had izbilježi imam Buhari. Ebu Hureyre, radijallahu an, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao, ko se u petak okupa, kao što se okupa od džunupluka, zatim ode u džami u prvom satu, imaće nagradu kao da je žrtvovao devu. Ko ode u drugom satu, kao da je žrtvovao kravu. Ko ode u trećem satu, kao da je žrtvovao rogatog ovna. Ko ode u četvrtom satu, kao da je žrtvovao kokoš. Ko ode u petom satu, kao da je žrtvovao jaje. A kada se imam pojavi, meleki uđu i slušaju hutbu. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. منه به وأين أمنع ممن حسبه الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لتجزعن فإن الكافي الله pritvrđeni sunneti uz farzove i druge na file. Remla bintu Ebu Sufjan radijallahu anha navodi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Nema ni jednog Allahovog groba koji svaki dan klanja 12 rekata na file, a da mu neće biti sagrađena kuća u džennetu. Hadis bilježi imam muslim. Abdullah ibn Mugafel radijallahu an navodi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao između svakog ezana i kameta propisan je dobrovoljni namaz, to jest na fila. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Ibn Omera, radijallahu an, se prenosi da je rekao Klanjao sam sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi ve sellem, dva rekata prije i dva rekata poslije podnjenskog farza, dva rekata poslije džumanskog farza, dva rekata poslije akšamskog farza i dva rekata poslije jacijskog farza. Hadis bilježe imami Buhari i Muslimi. Aisha radijallahu anha navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sellem rekao Dva rekiata sabahskog sunneta su bolja od dunjaluka i svega što je na njemu. Hadis bilježi imam muslim. Od Ibn Omera radijallahu an se prenosi da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi sellem bi u toku čitavog mjeseca učio na dva rekiata prije sabahskog faza. قل يا أيها الكافرون i قل هو الله أحد Hadis bilježi imam Tirmizi Od Aiše radijallahu anha se prenosi da je rekla Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam bi klanjao od jacije do sabaha 11 rekata predajući selam poslije svaka dva rekata a zatim bi završio sa jednim rekatom A kada bi mu jezin završio sa sabahskim ezanom, Allahov poslanik sallallahu alaihi veselam bi ustao i klanjao dva kratka rekata, a zatim bi legao na desnu stranu i tako pričekao dok mu jezin ne prouči kamet. Hadis bilježi imam muslim. Umu Habiba radijallahu anha navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi veselam rekao ko bude čuvao četiri rekata prije podnevskog farza i četiri poslije, Allah će ga zabraniti vatri džehennemskoj. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ibn Omer, radijallahu anh, navodi da je Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao Allah se smilovao čovjeku koji klanja prije ikindijskog farza četiri rekata. Hadis bilježi imam imam Ebu Davud. Od Enesa, radijallahu an, se prenosi da je rekao Klanjali smo u vrijeme Allahov poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, dva rekata prije akšamskog faza, pa su ga upitali da li ih je i Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, klanjao. A on je na to odgovorio. On nam to nije naredio, ali nas je vidio da klanjamo i nije nam zabranio. Hadis bilježi imam muslimu. Ebu Katade, radijallahu anh navodi da je Allaho poslanik, sallallahu alaihi sellem rekao Kada neko od vas uđe u džamiju, neka ne sjeda dok ne klanja dva rekiata, had izbilježe imami, buhari i muslim. Od Ibn Omera se prenosi da je rekao Allaho poslanik, sallallahu alaihi sellem nije klanjao posle džume nikakvu na filu, dok ne odje kući, pa bi kod kuće klanjao dva rekata. Hadis bilježi imam muslim. Od Aiše radijallahu anha se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem klanjao vitr namaz u svako doba noći. Nekada bi klanjao na njenom početku, nekada u sredini, a nekada na kraju. A zadnje vrijeme svog života klanjavao je vitr na kraju noći. Hadis bilježe imami, Buhari i muslimi. Ebu Zer, radijallahu an, navodi da je Allahu poslanik, salallahu alihi vasallam, rekao Svaki dan, na svaki vas glob ste dužni dati sadaku. Svako izgovoreno subhanallah je sadaka, svako izgovoreno elhamdulillah je sadaka, svako izgovoreno Allahu ekber je sadaka, svako izgovoreno la ilahe illallah je sadaka, naređivanje dobra je sadaka odvraćanje od zabranjenog je sadaka, a sve to zamjenjuju dva rekata duha namaza. Hadis bilježi imam muslim. والوان الأسى إلا صمودا فما زالت وحدة الليالي والوان الأسى إلا صمودا ولا لانت له أبدا قمرا فها قد نبى عصارا شديدا يفجر ثورة ويحيي Džabir, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao U svakoj noći ima jedan čas kojeg, ako čovjek potrefi, moleći uzvišenog Allaha za neko dunjalučko ili ahiretsko dobro, molba mu biva uslišana. Hadis bilježi imam muslim. Ebu Hureyre, radi Allahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Allah se smilovao čovjeku koji ustane noću, pa klanja i probudi svoju ženu, pa ako ne htjedne ustati, popršće je vodom. Allah se smilovao i ženi koja ustane noću, pa klanja i probudi svog muža, pa ako ne htjedne ustati, popršće ga vodom po licu. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao Kada čovjek probudi svoju ženu noću, pa oboje klanjaju dva rekata noćnog namaza, odvojeno ili u džematu, bivaju upisani one koji se Allaha sjećaju. Kad izbilježi imam Ebu Davud. Ebu Hureyre, radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem rekao Ko klanja teravih namaz, vjerujući u Allaha i nadajući se njegovoj nagradi, bit ćemo oprošteni mali grijesi koje je počinio. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Zaid ibn Sabit radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao O ljudi, klanjajte u svojim kućama, jer je najbolji namaz nakon farzova onaj koji čovjek obavi u svojoj kući. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Od Džabira, radi Allahu an, se prenosi da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam nas je učio da klanjamo istiharu namaz u svakoj prilici kao što nas je podučavao nekoj suri iz Kur'ana. Govorio je, kada neko od vas hoće uraditi nešto, neka mimo farza klanja dva rekata, a zatim neka kaže, Allahu moj, ti znaš šta je dobro, pa mi ga omogući. I molim te da mi to svojom moći odrediš i molim te da mi ga daš od tvoje velike blagodati. Ti zaista sve možeš, a ja ne mogu ti sve znaš, a ja ne znam. I ti si poznavalac tajni. Allahu moj, ako je ovo što naumi korisno za mene, moju vjeru, dunjaluk i ahiret, ti mi ga odredi i olakšaj, a zatim mi daj beričet u njemu. A ako je ovo što naumi zlo za mene, moju vjeru, dunjaluk i ahiret, ti ga odkloni od mene i udali me od njega i odredi mi dobro, ma gdje ono bilo, a zatim mi daj da s njim budem zadovoljan. Hadis bilježi imam Buhari. Ebu Hureyre, radi Allahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ko prisustuje dženazi dok se namaz obavi, imaće za to nagradu jedan kirat. Ako ostani do poslije ukopa Mejita, imaće nagradu dva kirata. Šta je to kirat? Upita neko. A poslanik, sallallahu alaihi wasallam, odgovori. Kirat je poput velikog brda. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Ibn Abbas, radi Allahu an, navodi da je Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao Kada umre musliman, pa mu dženazu klanja 40 ljudi koji ne čine širka Allahu, ne pripisuju mu druga, Allah će ju učiniti njegovim šefačijama na sudnjem danu, kad izbilježi imam muslim. Od Malika Ibn Hubeire se prenosi da ima običaj i mali broj ljudi koji bi dođi da klanjaju dženazu namaz podijeliti na tri safa, a zatim bi reci Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao Kome dženazu klanjaju tri safa ljudi, zaslužuje džennet. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, rekao Požurite snošenje mejita. Ako je bio dobar čovjek, onda ga nosite dobru koje ga čeka. A ako je bio loš, onda to zlo skidajte sa svojih ramena. Hadis bilježe, imami Buhari i Muslim. Ebu Sejid, radi Allahu an, navodi da je Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao Kada ljudi ponesu umrlog na svojim ramenima, ako je bio dobar čovjek, on kaže Požurite sa mnom. A ako je bio loš, on kaže Teško meni. Kuda idete sa mnom? Njegov glas čuje sve osim čovjeka a pa kad bi ga čuo čovjek, on je svijestio bi se. Had izbilježi imam Buhari. Ebu Hureyre, Allahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Duša vjernika je vezana za dug, sve dok se taj dug ne vrati. Had izbilježi imam Tirmizi. Od Osmana, radijallahu an, se prenosi da je rekao kada bi Allahu poslanik, sallallahu alaihi veselem, završio sa ukopom umrlog, stao bi nad njegovim kaburom i rekao, tražite od Allaha oprost vašem bratu i da ga učvrsti, jer njega sada ispituju. Hadis bilježi imam Ebu Davud. ورغم الموت قد أضحى جنودا يا تاريخ معتدنا السجود لغير الله أو كنا عبيدا يا تاريخ معتدنا السجود لغير الله أو كنا عبيدا فإن دار الزمان وراء شعبي Sadaka i dova za umrlog. Od Aiše radijallahu anha se prenosi da je neki čovjek rekao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam Moja majka je iznenada umrla, a da išta progovorila, smatram da bi se dako oporučila. Pa hoće li ona imati ikakvu nagradu, ako ja se daku za nju podijelim? Hoće, odgovori poslanik sallallahu alaihi wasallam. Hadis bilježe imami Buhari i muslimi. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Kada čovjek umre, prekidaju se njegova djela, osim vakufa, to je strajne sadakje, znanja kojim se iza njega koriste ljudi i dobro odgojenog djeteta koje doučini za njega. Hadis bilježi imam muslim. Pohvala umrle osobe. Od Enesa, radijallahu an se prenosi da je rekao, pronesen je jedan mejid i ljudi su o njemu lijepo govorili. Pa je Allaho poslanik, sallallahu alihi wasallam, rekao, Weđebet. Potom je pronesen drugi, pa su ljudi o njemu ružno govorili. Pa je poslanik, sallallahu alihi wasallam, ponovo rekao, Weđebet. Omer, radijallahu an, tada upita, šta znači Weđebet? A poslanik sallallahu alaihi wasallam odgovori. Prvog mejita ste spomenuli po dobru, pa mu je obavezan džennet. A drugog ste spomenuli po zlu, pa mu je obavezan džehennem. Vi ste Allahovi svjedoci na zemlji. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Urođene ljudske potrebe koje je potvrdio Islam. Od Ebu Huzeife, radijallahu an se prenosi da je rekao, kada bi Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, ustao iza sna, čistio bi usta mi svakom. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Od Šurejha ibn Hanija se prenosi da je rekao, upitao sam Aishu radijallahu anha, šta bi Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, prvo radio kada uđe u kuću? Prvo bi upotrijebio misvak, odgovorila je. Hadis bilježi imam muslim. A iša radijallahu anha navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Deset stvari su urođene ljudske potrebe. Podrezivanje brkova, puštanje brade, upotreba misvaka, ispiranje nosa, podrezivanje nokata, pranje nogu između prstiju, čupanje dlaka ispod pazuha, uklanjanje dlaka sa stidnih mjesta, pranje poslije nužde. Hadis bilježi imam muslim. Ibn Omer radijallahu an navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Islam je izgrađen na pet stubova, svjedočenju da nema drugog božanstva osim Allaha, i da je Muhammed njegov rob i poslanik obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadža i postu Ramazana. Hadis bilježe imami Buhari i Moslim. Post Ibn Omer radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Islam je izgrađen na pet stubova, svjedočenju da ne ima drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hađa i postu Ramazana. Ebu Hureyre, radi Allahu an, navodi da je Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao Uzvišeni Allah je rekao Svako čovjekovo dijelo pripada njemu. Osim posta, on pripada meni i ja za njega posebno nagrađujem. Post je štit. Pa kada neko od vas posti, neka ne govori ružne riječi i neka ne viče. A ako ga neko napadne, neka kaže, ja postim. Zadah iz usta postača je bolji kod Allaha od mirisa miska. Postač ima dvije radosti. Kada iftari, raduje se svom iftaru i kada susretne svoga gospodara, obradovaće se svome postu. Hadise se bilježe imami, Buhari i muslim. Sehl ibn Sa'd radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Jedna od osam džennetskih vrata zovu se Rejjan. Na njih će ući samo postači, reći će se, Gdje su postači? Oni će ustati kada uđu, ona će se zatvoriti. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ko posti Ramazan, vjerujući u Allaha i nadajući se njegovoj nagradi, oprostit ćemo se grijesi koje je do tada počinio. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre, radi Allahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Postite kada vidite mlađak i prekinite s postom kada ga vidite. A ako ne mognete vidjeti, dopunite šaban 30 dana. Hadis bilježi imam Buhari. وتحريرا وإماء نبيداه قد عاهدوا الرحمن حقا وما نقض الأبات لهم عهودا قد أقسموا إما انتصارا وتحريرا وإما نبيدا إبادة u noćima Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ko provede lejletul qadr u ibadetu vjerujući u Allaha i nadajući se njegovoj nagradi bit mu oprošteni mali grijesi koje je počinio hadis bilježe imami, pohari i muslim. a iša radijallahu anha navodi da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Tražite Lejletul Qadr u neparnim noćima, zadnjih deset dana Ramazana. Hadis bilježi imam Buhari. Od Aisha radijallahu anha se prenosi da je rekla, kada bi nastupila zadnja desetina Ramazana, Allahu poslanik sallallahu alaihi sellem bi provodio noći u ibadetu, probudio bi svoju obitelj i trudio se da ibadet bude što bolji. Hadis bilježe imami Buhari. Buhari i Muslim. Od Aisha radi Allahu Anha se prenosi da je upitala Allahov poslanika. O Allahov poslaniće, kada bi znala u kojoj je noći Lejletu Kadr, šta bih u njoj učila? A on joj odgovori. Uči, Allahumme inneke afuvun tuhibbul afuwa fafu anni. Allahu moj, ti si onaj koji oprašta i voliš da opraštaš, pa mi oprosti. Hadis bilježi imam tirmizi. Od Ibn Abbas radijallahu an se prenosi da je rekao Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam je bio najdarežljiviji od svih ljudi, a najdarežljiviji je bio u Ramazanu, kada se sastajao sa Džibrilom. Džibril mu je dolazio svaku noć tokom Ramazana i podučavao ga Kur'anu. Zaista bi tada poslanik sallallahu alaihi wasallam bio darežljiviji od vjetra koji donosi kišu. Hadis bilježe imami, buhari i muslim. Dobrovoljni post Ebu Ejub el-Ansari radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ko isposti Ramazan, a zatim isposti šest dana ševala, imaće nagradu kao da je postio čitavu godinu. Hadis bilježi imam muslim. Ebu Horeire, radi Allahu an, navodi da je Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Najvrijedniji post poslije posta u mjesecu Ramazanu je post u mjesecu Muharremu, a najvrijedniji namaz poslije farza je noćni namaz. Hadis bilježi imam muslim. Od Aiše radijallahu anha se prenosi da je rekla Ni u jednom mjesecu Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam nije više postio od mjeseca šabana. Znao je postiti cijeli šaban. Had izbilježe imami Buhari i muslim. Ibn Abbas radijallahu anha navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Nema dana u kojima je dobro dijelo draže Allahu od deset prvi dana Zulhidžata. Prisutnju pitaše, ni džihad na Allahovom putu, ni džihad na Allahovom putu, osim ako čovjek izađe u boj sa svojim imetkom i ne vrati se. Odgovori poslanik, sallallahu alaihi sellem. Hadis bilježi imam Buhari. Od Ebu Katade, radi Allahu an se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam upitan o postu na dan Arefata pa je odgovorio on iskupljuje grijehe iz prošle godine te ostatak tekuće godine hadis bilježi imam muslim od Ebu Katade radi Allahu an se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam upitan o postu Ašure pa je rekao On iskupljuje grijehe prošle godine. Hadis bilježi imam muslim. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, rekao Dijela se predočavaju uzvišenom Allahu ponedjeljkom i četvrtkom. Pa volim da se moja dijela predočavaju dok postim. Hadis bilježi imam tirmizi. Abdullah ibn Amr radi Allahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao post tri dana svakog mjeseca je kao post čitavu godinu. kad izbilježe imami, Buhari i muslim. Ebu Zer radi Allahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ako postiš u mjesecu tri dana, onda posti 13., 14. i 15. Hadis bilježi imam Tirmizi. Ebu Hureyre radijallahu an navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sellem rekao Neka niko od vas ne posti dan ili dva prije Ramazana, osim ako posti svoj uobičajeni post. Hadis bilježe imami Buhari i Muslimu. Enes radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ustajte na sehur jer je u sehuru peričet. Hadis bilježe imami, buhari i muslim. Sulejman ibn Amir radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Kada se neko od vas iftari, neka se iftari s hurmama, a ako nema hurmi, neka se iftari vodom. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ebu Hureyre, radijallahu Allahu anh, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ko ne ostavi lažan govor i postupke po njemu, nema potrebe da ostavlja ni svoje jelo i piće. Hadis bilježi imam Buhari. Ebu Hureyre, radijallahu anhu također navodi da je Allah poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao Kada neko od vas posti, pa zaboravi i jede, ili se napije vode, neka ne prekida svoj post, jer ga je to Allah nahranio i napojio. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Od Aiše, radijallahu anha, se prenosi da je rekla, Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam je zaticala zora, a bio bi džunup od odnosa sa svojim ženama, pa bi se okupao i nastavio post. Hadis bilježe imami Buhari i muslim. Zaid ibn Khalid radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ko pripremi iftar postaču, imaće nagradu postača a postaču neće biti umanjeni njegovi sevapi. Hadis bilježi imam Tirmizi. لغير الله أو كنا عبيدا يا تاريخ ما اعتدنا السجودا لغير الله أو كنا عبيدا itikaf. Od Aisha radi Allahu anha se prenosi da je rekla Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem je boravio u itikafu zadnjih deset dana Ramazana svake godine sve dok mu uzvišeni Allah nije uzeo život a poslije njega su u itikafu boravile njegove žene. Hadis bilježe imam Buhari i muslim. Hadž. Ibn Omer, radi Allahu an, navodi da je Allaho poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao Islam je izgrađen na pet stubova, svjedočenju da nema drugog božanstva osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadža i postu mjeseca Ramazana. Hadis bilježe imami Buhari i muslim. Ebu Hureyre radi Allahu an navodi da Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Ko obavi hađ, a ne bude nepristojne i ružne riječi govorio i ne bude učinio ni jedan grijeh, vratit će se bez grijeha kao da ga je tek majka rodila. Hadis bilježe imami Buhari i muslim. Ebu Hureyre, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alihi wasallam, rekao Umra do umre, iskupljuje počinjene i male grijehe između njih, a za hađ mebrur nema druge nagrade osim dženneta. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Aisha radijallahu anha navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Nema dana u kome Allah oslobodi više robova od vatre od dana refata. Hadis bilježi imam muslim. Od Lakita ibn Amira radi Allahu an se prenosi da je došao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i rekao Moj otac je jako ostario i ne može putovati. Da li da za njega obavim hađi umru? Obavi, reče mu poslanik sallallahu alaihi wasallam. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Džihad Od Ibn Mesuda, radi Allahu an se prenosi, da je upitao Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam, koje je dijelo Allahu najdraže, namaz u njegovo vrijeme, a koje je poslije toga, dobročinstvo prema roditeljima, a koje je poslije toga, Džihad na Allahovom putu, odgovori poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Abdurrahman ibn Džubeir, radijallahu anh, navodi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao Noge čovjeka koje se zapraše na Allahovom putu neće doticati vatra. Hadis bilježi imam Buhari. Ibn Abbas, radijallahu an, navodi da Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao Dva oka neće doticati džehennemska vatra. Oko koje je plakalo iz straha i skrušenosti prema Allahu i oko koje je budno stražarilo na Allahovom putu. Hadis bilježi imam tirmizi. Od džabira, radijallahu an, se prenosi da je neki čovjek upitao Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam, gdje ću ja ako poginem? U džennet, odgovori poslanik. Čovjek tada baci hurme koje je držao rukama, a zatim stupi u borbu, pa se borio sve do pogibije. Hadis bilježi imam muslim. Nauka Muavija, radijallahu an, navodi, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Kome Allah želi dobro, pouči ga i uputi ka razumijevanju vjere. Hadis bilježe imami, Bukhari i muslim. Ebu Musa, radijallahu Allahu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Primjer upute i znanja s kojim je Allah poslao je kao primjer obilne kiše koja padne na zemlju različite kvalitete. Dobra, plodna vrsta zemlje primi vodu, te iz nje izraste trava i bilje. Neplodna zemlja primi i zadrži vodu, pa uzvišeni Allah od nje da korist ljudima, te oni piju, poje stoku i zalijevaju biljke. Treća vrsta je pjeskovito tlo, koje niti zadržava vodu, niti na njoj šta raste. Hadis bilježe imami. Buhari i Moslim. Sehl ibn Sa'd radijallahu an navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Ali radijallahu an da uzvišeni Allah tvojim uzrokom uputi jednog čovjeka bolje ti je od najbolji deva kad izbilježe imami Buhari i Muslim. Abdullah ibn Amr radijallahu an navodi da da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Prenosite od mene što čujete, pa makar i jedan ajet. I nema smetnje da pripovjedate od Izraelšana. Ako namene namjerno slaže, neka sebi pripremi mjesto u vatri. Hadis bilježi imam Buhari. Ebu Hureyre, radi Allahu an, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Ko krene putem, na kom će tražiti šarijatsko znanje, uzvišeni Allah će mu njime olakšati put u džennet. Hadis bilježi imam muslim. Ebu Mame, radi Allahu anh, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Prednost učenog nad pobožnim je kao prednost mene u odnosu na najnižeg od vas. Zatim je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao zaista Allah, njegovi meleki, stanovnici nebesa i zemlje, mrav u svom mravinjaku, pa čak i riba u vodi, donosi salavat na onoga koji podučava svijet dobru. Had izbilježi imam tirmizi. Ebu Derda, radi Allahu an, navodi da je Allahu poslanih sallallahu alaihi wasallam rekao Zaista su učenjaci nasljednici poslanika. Poslanici nisu ostavili u nasljedstvo ni zlatnjake ni sebrnjake, nego su ostavili u nasljedstvo nauku, pa ko je uzme, uzeo je obilan dio. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ebu Hureyre, radijallahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao, ko bude upitan o nečemu što zna, pa ga sakrije, na sudnim danu će biti zauzdan u uzdama od vatre. Hadis bilježi imam Ebu Davud. فما الدم للأبات سوى وقود فأكرم بالدم الغالي وقودا فبالدم يرجع الأقصى عزيزا ونصنع بالدم الفجر الجديدا فما الدم للأبات سوى وقود فأكرم بالدم الغالي وقودا يضيء الدرب للأحرار ثار ويحرق بالضلعة اليهودا Poglavlje o zabranjenim dijelima. Ebu Hureyre, radijallahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Klonite se sedam upropaštavajućih grijeha. A koji su to grijesi? Upitaše prisutni. Pripisivanje Allahu druga. Sihr. Bespravno ubistvo. Uzimanje kamate. Uzimanje imetka jetima. Bježanje spojnog polja. I potvaranje za blud čestitih vjernica. Odgovori poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Hureyre, radijallahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Na sudnjem danu prvo će se suditi čovjeku koji je poginuo kao šehid na Allahom putu. Allah će mu pokazati sve blagodati koje mu je dao i on će ih potvrditi, pa će ga uzvišeni Allah upitati. Šta si učinio sa tim blagodatima? Borio sam se u tvoje ime dok nisam poginuo. Lažeš, reći će mu Allah. Borio si se da bi rekli kako je hrabar. I eto, rekli su. Zatim će narediti da ga naglavački baci u vatru. I učenjaka koji je mnogo učio Kur'an i podučavao druge, uzvišeni Allah će podsjetiti na sve blagodati koje mu je dao i on će ih potvrditi, pa će ga Allah upitati. Šta si učinio sa tim blagodatima? U tvoje ime sam učio i podučavao druge Kur'anu. Lažeš! Reći će mu Allah. Učio si nauku, da bi rekli kako je učen, i učio si Kur'an, da bi rekli učač. I eto, hvalili su te zatim će narediti da ga naglavački baci u vatru. I čovjeka kojem je uzvišeni Allah dao obilan imetak, Allah će podsjetiti na sve date mu blagodati. On će ih potvrditi i Allah će ga upitati. Šta si učinio sa tim blagodatima? Dijelio sam imetak u tvoje ime na sve strane. Allah će mu reći. Lažeš. Dijelio si imetak da bi rekli kako je darežljiv i eto, rekli su. Zatim će Allah narediti da i njega naglavačke bace u džehennem. Ali izbilježi imam muslim. Ebu Hureyre, radi Allahu an, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Tri su glavna obilježja, munafika, licemjera. Kad govori laže, kad obeća ne izvrši. Kad mu se nešto povjeri, on to pronevjeri. Hadis bilježe imami, Buhari i Moslim. Ebu Hureyre, radijallahu an, navodi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori ono što je dobro ili neka šuti. Hadis bilježe imami, Buhari i Muslim. Od Ebu Musa radijallahu an se prenosi da je upitao Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam ko je najbolji musliman? Onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni i mirni muslimani? Odgovori on. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Sehl ibn Sa'ad radijallahu an navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ko mi garantira bezgriješnost jezika i spolnog mjesta, ja mu garantujem džennet. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim Ebu Hureyre, radijallahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Čovjek izgovori neku riječ na koju i ne obraća pažnju a zbog nje će biti bačen u vatru, dublje nego što je razdalina od istoka do zapada. Hadis bilježe imami, Buhari i muslim. Od Sufjana ibn Abdullaha, radijallahu an se prenosi, da je rekao Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, poduči me nečemu čega ću se čvrsto držati, reci, Allah mi je gospodar, a zatim ustraj. A čega se najviše plašiš za mene, Allahu poslaniče? On se uhvati za svoj jezik i reče, ovoga, hadis bilježi imam tirmizi. Od Ukbe ibn Amira, radi Allahu an, se prenosi da je upitao Allahu poslanika, sallallahu alaihi wasallam, u čemu je spas, Allahu poslaniče? Čuvaj svoj jezik, neka ti tvoja kuća bude dovoljna i plači nad svojim grijesima odgovori. Hadis bilježi imam tirmizi. Ebu Hureyre radijallahu an navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi vasallam upitao Znate li šta je ogovaranje? Prisutni rekoše. Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Ogovaranje je da svog brata muslimana spominješ po onome što on ne voli. A šta ako pri njemu bude ono što spominjemo? Upitaše. Ako bude pri njemu ono što spominješ, ogovorio si ga, a ako to ne bude pri njemu, potvorio si ga. Hadis bilježi, imam muslim. Ebu Bekr, radi Allahu an, navodi da je Allahu poslanik sallallahu alihi vasallam rekao na oprosnom hađu. Vaša krv, vaši imeci i vaše časti su sveti, kao što je svet ovaj dan, u ovom mjesecu i u ovom gradu. Kad izbilježe imami, Buhari i muslim. Enes radijallahu anh navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Kada sam bio na mirađu, prošao sam pored ljudi koji su bakrenim noktima sami sebi grebali lica i prsa. Upitao sam, ko su ovi ljudi, Džibrile? To su oni koji su druge ljude ogovarali i kajali im čast, odgovori on. Hadis bilježi, imam Ebu Davud. Huzeife ibn Ljeman radijallahu an navodi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sellem rekao Neće ući u džennet onaj ko prenosi tuđe riječi, zavađajući tako ljude. Hadis bilježe imami Buhari i Muslimi.